Ardi Aquino, Gustavi Custodio, Mel Casipin, Children's Gal, in the Comics Podcast! Magandang gabi, Comics People! Hello, Comics People! Ahoy! <laughs> Ahoy! As you can <laughs> see, we have uh, upgraded our videos. Uh-huh. Super effective. Um... <laughs> Tindi ng bigote ko. <laughs> so, um, ano bang, ah, kakatapos lang ng ano. Tsaka nang galing, Mel? Galing ako sa SM Aura para sa Animahinasyon 2016. Oh, nice, nice, nice. Oh. Eh, kamusta naman yung mga na salantahan yung mga baryo? <laughs> ganda, ganda. Uh, hindi naman, hindi ko talaga plananong pumunta doon, pero nakita ko sa Facebook na... Ano pinag-usapan natin? anime yun o yung mga <laughs> baryo na kinuhaan nyo ng kayamanan? <laughs> Wala tayong kinuhaan, hindi tayo pirata. <laughs> pero nangyari dyan sa mata mo. Ha? Ito? ano yan? Kanit may binusukan ako, tinusok eh. Ow! Ikaw, anong nangyari sa ano? May tinataguan kasi ako na yun. <laughs> Naka-disguise ka. Naka-disguise ako. Okay. Good yan, good yan. Grucho. Galing ako doon tapos sa uh, maraming salamat kay Manix dahil sa dahil sa kanya nakapasok ako doon. Medyo mahal kasi yung ano eh. Yung yung ticket, yung pass para sa makapasok. Eh nagka-guess si Manix kaya may ano, may extra na pass. So, thank you Manix. Mabuhay ka, isa kang idol. So, yun ganda nung event. Ang daming mga uh, ang daming nagsalita, puro sa international. Oh. Tapos may mga film showings din. Okay. Tungkol sa animation. Tapos actually oh. siguro ano, 95% ng nandun puro sa estudyante. <laughs> ano sa sa saan sa ang mga paaralan ba yung mga dumalo sa animation? Uh, hindi ko alam eh. Pero sure ako na ano yun, mga college of St. No, St. Benedict Mm, I see, I see, I see. Okay, meron ba tayong mga upcoming events na... Ah, meron, meron, meron. Sa Sabado, okay, kasama tayo. Oh, okay! Kasama, mag... Meron kaming attendan yung BGC Art Mart for two days sa... Uh, dito, sa High Street. Mm-hmm. Mm, magtitinda kami ng paintings, comic books, uh, ah, mini-mini comic books, tsaka prints, mini prints and stickers. Top <laughs> comics. Oy, magdadala ako ng lingon. Lingon! Kung hindi nyo naman ma maalala, ito po itsura ng lingon. <laughs> so yun, 136 pages, colored cover, marami pang kopya sa bahay. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng bumili nung uh, ah, Comic Con. Sobrang overwhelming ang response. At sa mga pumunta nung signing namin na mabibilang sa kamay. <laughs> Salamat sa mga bumili. Saka ubos yung ano, si kami 4. So, alam mo magpa-print ulit. Saka yung cheesy bit 4, ubos din. So, magpapaprint ako bukas para sa Artmart. Uy, RD, bilisan mo. Taglit lang. So, yun, kanina, may talk about, ang talk kanina, parang oh. about freelancing Talaga? O, dun sa animahinasyon. Hindi nga lang siya parang animation eh, kasi sobrang diverse na yung mga topics. May topics about about comics, si Manix, si Sir <laughs> Bobo Yunzon, saka si Arnold Ari Harvey Tulibaw. Oh. Yun. Tapos, may talk din about Spanish, history of Spanish animation. Bakit? Oh, Spanish actually, animation? Actually, may industry pala sila doon ng animation. Saan? Sa Spain. Talaga? Galing galing nila. Tapos ang ganda ng ano, mga quality. Confetti! Para sa lahat. <laughs> okay. Y- pasensya na. Uh, medyo natagalan na sa pagkuha ng mga libro. Ako, Mel Kasipi, tsaka si Toto, at si Gios Desk. Eh, ahoy! Uh, ahoy sa inyo lahat! Uh, kami magkasama-sama sa isang lamesa dito sa Art Mart. Ang dami na kanya-kanya na ng libro. Me with Biggie Peña ang burgers Al- and me. Ba't wala yung ano mo? Kasi nagpakita ang libro. Okay. Nagpakita ko <laughs> Yan. Burgers and chismis. See? Normal. Normal. Oo, uh, ah, pag oh, nag-promote ah, uh, At ito naman yung libro ni Mel Caspit. At pirata ka pa din. <laughs> Ako rin! Ah! Ba't ganun na wala? Ako rin pirata. Ano nangyari sa mata mo? Yan. Ayan. <laughs> Tapos? Nung namboso ka kasi, nagboso din ako. Ay, ba't ganun mo? Ganun, masama ayaw, yun. Ayaw. <laughs> Alam na gano'n sa'yo? Naisip ko na lang ka, yung... Na-inlove ka? Yeah, yung iniibig kong babae, naalala ko lang. Oh! Uh, Ito, may da- uh, ah, GCB4. GCB4. Nadala din ako sa Art Kailan ba nagsimula ang Art Tagal na rin, eh, Tagal no? na, pero di ko Taon. alam kung kailan talaga nagsimula yun. Tapos every year pumupunta kayo doon, no? Ako, nito makailan lang ulit. Arr! Arr! Okay, tsaka yung Pucha Eddie Comics. Oh, magdadala din si Toto, kasama namin si Toto. Ngayon, kay si Toto, magdadala ng Pucha Eddie. Arg! <laughs> Sino ba yung ano, ibang mga kasama natin doon? Ako, ikaw, Toto, saka si G's Desk? Oo. <laughs> Meron pala, Scar. <laughs> ano nangyari iyo? Ba't sinubad mo sarili mo? Hindi, nakikipaglaban ako kasi isa akong mandirigma ng pag-ibig. Oy! First <laughs> and Chismis, Pucha ID Comics, tsaka Lingon. Maraming maraming comics doon. Tapos mag magdala lang rin ng ano, di ba? Painting. At wala. Ayun! Ayun! <laughs> Oh! Magdadala sa painting. Sample, sample, sample. Ano yung sample mo? Bilis. Ay, hindi naman ako kagalingan, pero... <laughs> pero may benta ko siya. Napaka... Ano, anong ano? ginamit mo doon, RD? Acrylic, Acrylic. tsaka watercolor. Saka watercolor? Mm. Sa canvas? Mm. Okay. Ano size nito, man? At ano, 18 by 24. 18 by 24? Eh, teka. <laughs> Fierce. Puso. Puso. Puso. Power. Power. Wala eh. <laughs> Yan. <laughs> Arr! Na, nas yung outer space, nilunod siya ng outer space tong babaeng to. Mm-hmm. Uh, masyado siyang nilunod ng sarili niyang kalawakan. Arr! She, she's selfish. Tingnan nyo to. Kung gusto nyo makita, punta kayo sa Artmart. Sa Sabado at Linggo. Doon kami. Murang-mura lang! Magkano? 5,000. 5,000 pesos! Original painting, 18 by 24. Hmm. Inches. Arr! Ayun, <laughs> asa? <laughs> Ayan. So, abangan nyo kami sa Sabado at Linggo. Um, magpa-podcast din kami doon. Siguro gawa tayo ng episode about ano, no? About Comic-Con. Hmm? Post-Comic-Con. Oh. Dami nating kwento dun eh. Oo. Oh, Pero mas masaya pag ano, gawa tayo ng episode na Kasa, kasama tayo. Oo. Oh, sama, edi eh, kung sa Sabado at Linggo tayo magpo-podcast tungkol dun, nasa Artmore tayo nun, hmm. makakasama natin si Toto sa bat sa talakayan. Oo. Oh, pati rin si ano, si Giuseppe, sabi niya pupunta siya. Sabi niya yun. Sabi niya yun. Giuseppe, huwag kang malilate ha. Ah. Hmm? Hmm? Dinamo to, pirata to. Parang magandang mag-joke ka ng mga ano. Yung ano ka pong mga ano, pirate jokes. pirate jokes. <laughs> pirate jokes. Wala akong maisip ngayon. Eh. Hindi lang <laughs> So yun, abangan nyo kami sa Sabado at Linggo sa Art Mart. An ano ano ano sabi nagtanong nagtanong yung isang lalaki mm. sa pirata. Oh. Kung ano ba yung kasunod ng letter Q? Ano daw? <laughs> Umiyak ka nang <laughs> Nakakaiyak oh, yung ah. joke. Dati ikaw nagsabi nun eh. Arr! Kaya kasi naka-pirata ka. Moment of silence for the joke. <laughs> Ayun, so mag-iisip pa na lang kami ng ano, mga joke, pirate joke sa susunod. Uh, uh, maraming salamat sa mga nakikinig, nanonood sa podcast. Uh, mag-subscribe kayo pag hindi pa. Uh, mag-like, share. Mas nag-enjoy lang naman kami dito eh. Di ba? <laughs> Masyado kang nawili dyan, Artie. <laughs> May confetti. Ah! Ano? Tapos, may limit yung ano yung eh, video eh. Eh, today magpaalam na tayo. Pagawa pa tayo na magpapaalam? Sige. Oo, hindi ko na ngayon. Magpaalam na tayo. Alam mo, random lang ba yun? Hindi, may limit parang hanggang 10 minutes. Hindi, random ba yung... Hindi, ibang effect naman. Oo. Ano tayo ibang Ah, sabi ko na nga may eh, nananawa kasi ganun. Ano yan? Ganun pa rin. Pero pwede mo siyang palitan. Horror! Horror! Huh? Ah. Ano horror? Saan? Horror! Oh! Hindi, download pa eh. Huh? Hindi mo na-download yan. Jeez, Pagpapaalam na tayo. Oh, paalam! nagre-record pa yung audio. Maganda na lang tayo, mag-flash na lang ng Vulpix. So, hindi ko gets. Ano ba yung Vulpix? Vulpix, Pokemon. Bakit? Vulpix kasi. Ayun. Sabi ko, mag, mag tayo ng Vulpix. Ah. Tapos, tapos nag-joke si G- Des nang nilagay niya Vulpix. Tagal pa yan, 10%, 10% oh. 12 na mamaya mamaya, hindi mo akalain. Ano na siya? Okay. Mag-usap na lang tayo. Ano bang pwedeng pag-usapan habang nag-aantay ng download? Ano bang mga preparation na ginagawa mo pag sa bazaar? Ah, kunwari, na painting niya, di ba? Mm. Ah, uh, di mag, kunwari ngayon, sakto nga lang kaso ngayon. Oo, may swerte mo eh, no? Dahil, Happy Thanksgiving! Alam mo ba na sa US, mas mas Mm. holiday sa kanilang Thanksgiving kaysa Pasko sa New Year? Mm, siguro ano. Hindi sa- siguro totoo yun kasi kaming call, ano, customer service. Kasi kami, may pasok kami ng ano, ng Sabado sa Kalinggo. Hmm? Ay, sab- may, may pasok kami kahit Christmas or New Year. Pero pag Thanksgiving, walang pasok kahit saan. Tama ka. Hmm. Tapos yung mga ano, yung mga yung mga umaalis nag nagsisiuwian. Yun yung pinaka Pasko nila, pinaka holiday nila na super nilulook forward nila. Tama, kasi ito yung panahon na ano, nagsasa, para tong ano sa kanila eh, yung pa, family reunion din eh. Tapos, bunda sila sa lamesa, sabay-sabay sila, o kanya-kanya ba yun? Sabay, hindi ko nang kabisado. Pero Basta alam ko lang, mag, mag, ano sila eh, yung magpapasalamat. Mm, tapos ano, TV. mag, uh, kakain sila ng turkey, 28, Tur- 29, Tur- Turkey, 31, 32, 33. Ay. Uy, ano pala no? Matutuloy na yung ano? yung interview natin kay Sir Jerry. Ay, oo, pakiabangan nga po. ah, hindi, hindi pa kami makakabisita sa museum. Pero, uh, after nang makapanayam si uh, Sir Jerry, mag, uh, ah, mag-schedule na kami sa kanya ng kung kailan siya available para authentic na si Sir Jerry yung magtutur sa atin, no? Oo. Okay naman sa kanya kaso busy nga lang. Oo eh. Sayang Love lang Comic Con, hindi talaga kaya ng Comic Con. daming tao. Oo, oh, tsaka kanya-kanya tayo. No? yun. Busy. Grabe, sobrang daming tao. Pero mas maraming tao nung Sabado na na-feel ko. Oo, oh, Sabado. Sabado yung mas maraming tao kaysa nung Linggo nung linggo. Actually, pero may ibang mga, mas maraming nabenta nung linggo. Eh, gano'n naman talaga eh. Si ano, si Ramark. Ang daming... Ramark pala. Kala ko Runmark yung pala Ramark. Ramark? <laughs> Sabi niya sa akin, ay hindi, common ano yan. Parang common uh, mistake. mistake. Parang si Geo's desk, na, oh. laging Geodesk. Ay, ewan ko yun. <laughs> <laughs> Ranmark, Geodesk. Di parang bitin? Geodesk. Parang eh, Pokemon. Ikaw, kasi kilala mo na siya eh. Oo, oh, kasi sikat yung, uh, yung, yung comics niya nung college kami. Geo's Desk. Oo, sikat. Yung comics mo, sikat din. Hindi. Wala ano? comics nun? Meron, meron. Ano ang title nung una kong comics? Cheeky. Cheeky? Oo, pangalan. Ano yun? Yung pinapalit sa bangko? <laughs> mel, Mel, Mel, <laughs> Mel men. Chiki. Ayun, Chiki character siya. Siya yung makulit na character doon. Uh, siya yung parang alter ego ko na kung gusto ko mag-fine arts noon. Kasi nursing Chiki yung pangalan ng character. Oo. Malalaking makulit. Tapos yung kasama niya, kalbo. Kasi kalbo ako nung nag-nurse ako eh. Hmm. Ba't eh, kalbo? Bawal ang kalbo ah. Hindi, siya hindi. may kalbo. Ba, hindi bawal yun? Hindi. Bawal long hair. Sa amin, bawal yung semi-kalbo, bawal ang long hair ang pwede yung clean cut. Talaga. Mga barbarous guys, ganon. Ba yun, eh, yun ang gustong gusto nila. <laughs> Naglalaway. Oh my God! Oh my God, barbers! <laughs> Barber's cut! Oh my God! <laughs> I like this guy. Sana kompleto tayo, no? Oo. Mas masaya sana. Hindi sa Sabado, mm-hmm. magiging kompleto tayo. Ba doon ang printing ng big no? <laughs> yeah, be amazed. Natuwa ako sa sarili. Pal Brothers! Pal Bros. Represent! Grabe, nag-init yung phone ko. ha? <laughs> Oo. Mabigat yun eh, kasi ano yun, nagre-render yung effect habang hmm. nagbibideo. Mm. So, ginagamit nito yung buong power ng cellphone. Itong putya at saka yung limon, sinamahan na ako niyan sa CR. Oo, oh, ban yung mga meds ko. Pati ito? Oo. Oh. Color tong kaya ano to. Ito Ay, naba, ano, binabasa ko yung comics ni Ramar. Yung ano pala. Parang format ng Pugad Baboy yung ano. Yung itong kay Toto, ano eh. Diba, ano? isang strip, mm. isang page. Yung kay Ramar, apat na strip, isang page. Ang dami. Alam mo naman na... Pugad Baboy talaga yung na, format. Ano tawag doon? mga mga inspirasyon mga inspirasyon talaga mga na-inspire ni Sir mm, Paul. Sir Paul. Paul Medina. Naalala, may, yan yung mga ano niya, eh, parang yung mga naging anak niya, lalo na si Gios Desk, tsaka si Ramart. Actually, idol ko rin yun eh. Idol nating lahat yan. Pugad Baboy Forever. Di ba, Toto, Pugad Baboy <laughs> Forever? Oo. Nakita mo ba yun? Yung, yung ano niya, nung nag, may nag-comment sa kanya. na Pugad Baboy pa din. Eh, Pugad Baboy Forever nga naman Ba't Pugad baboy mo rin mukha mo? Ganun. ay, <laughs> ay, hindi ba? Iba pa, iba pa. Hindi. <laughs> iba. na inspirasyon natin yan. Uy, ninja na lang oh. Joke lang. Pinadownload mo sa akin yung horror. Yan, horror. Yan, magpapalo. Oo, oh, katakot! Uy, ano yan? King. At ganito. Yan na, nag-record na yan. Ala, ala, Hello, Coach. Oo, oh, magpapaalam na kami. Ayoko na nito, eh. Meron bang iba? Ibahin mo nga, ibahin mo. Habang nagre-record, pwede. Wala, hindi na pwede. Ay, dali. Ayan, reset. Ayun! Ayan, okay na yan. Ayan, isa na ako. Tapusin natin, magpapakain. Hindi ako tatay, isa akong... Mami. so, magandang gabi muli. At... <laughs> Ay, napalit. Ayaw na! Ayaw na! Na! Na! Salamat. Aray ko! Ano ka? Frankenstein. Aray, aray. Natusok yung mata ko. Ay! Wala akong kawin sipon! Bawal kami sipon. May tumatawag.